บุ๊กทูเจ็ดซิมหมายเลขชิสลาดิฉันนับยาระคูอยู่หนึ่ง สอง สามอดินดวา т รี ดิฉันนับถึงสาม Я рахую до трьох. ดิฉันนับต่อไป Я рахую далі. สี่ ห้า หก Чотири, п'ять, шість. เจ็ด แปด เก้า Сім, вісім, дев'ять. Ді чан Я рахую. Кун нап. Ти рахуєш. Кау наб. Він рахує. หนึ่งที่หนึ่ง один перший สองที่สอง два другий สามที่สาม три третій สี่ที่สี่ чотири четвертий ห้าที่ห้า п'ять п'ятий หกที่หก шість шостий เจ็ดที่เจ็ด сім сьомий แปดที่แปด вісім восьмий เก้าที่เก้า дев'ять дев'ятий